Արցախի հանրապետության անվտանգության խորհրդի ընդունած հայտարարությունը որոշ փորձագետներ համարում են անիրատեսական։ Նրանց կարծիքով Արցախի անվտանգության խորհրդի հայտարարության մեջ դրական ոչինչ չկա։ Հայաստանից պահանջվում է երկու բան՝ գոյություն ունեցող բանակցային ձևաչափում Արցախի մասնակցության վերականգնում ու Լեռնային Ղարաբաղի անկախության միջազգային ճանաչման օրակարգի հետապնդում։ Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը երկու պահանջն էլ անիրական է համարում։ Մտահոգությունները ես լեգիտիմ եւ օրինաչափ եմ համարում մանավանդ Հայաստանից հնչող հակասական հայտարարությունների ֆոնին մարդիկ իրավունք ունեն անհանգստանալ, իրավունք ունեն լուծումներ գտնել։ Կոնկրետ ես երկու խնդիր եմ անիրատեսական համարել։ Ակնկալել, որ Հայաստանը գոյություն չունեցող ձևաչափում Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության ապահովմանը, սա իրատեսական չէ նույնիսկ միջև 44 օրյա պատերազմը Հայաստան այդ խնդիրը չէր կարողանում լուծել Արցախին բանակցային սեղան հետ վերելու։ Էլ չասած հիմա, որ մենք պատերազմում պարտվել ենք, Ղարաբաղի սուբյեկտությունը ստեղծության կորցրել է, Հայաստանը շատ թուլացել է, իսկ գլոբալ հակադրության պատճառով Միսկի խմբի համանախագահությունը չի գործում։ Երկրորդ անկախության օրակարգը։ Այսօր Հայաստանը չի կարող հետապնդել այդ խնդիրը, որովհետև Հայաստան ինքը գտնվում է շատ խոցելի իրավիճակում եւ այդ խնդիրի արծարծումը Հայաստանի կողմից բերելու են նոր ռիսկերի, թե Հայաստանի, թե Արցախի համար։ Արցախում Սուրենյանցի տեսակետի հետ համաձայն չեն։ Արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը Ստեփանակերտի պահանջը շատ տեղին ու իրատեսական է համարում։ Արցախը միշտ եղել է բանակցային կողմ, ընդཐུպ, երբ որ հրադադար էր կնքվել, Արցախի կողմը ներկայացված էր այդ հրադադարի պայմանագրում 94 թվականին։ Իսկ թե ինչ դերակատարություն ուներ Հայաստանը այս 30 տարիների ընթացքում, նա Արցախի անկախության անվտանգության պատմության երաշխավորներ հանդիսանում եւ տեսնելով այսօրվա Հայաստանի իշխանությունների պարտվողական կեցվածքը, թե ձեռքերը ինչպես են լվանում Արցախից եւ Արցախին թողնում մեն մենակ Ադրբեջանի հետ բանակցելու առանց միջազգային ացիաներում ձևաչափը որակելու։ Դավիթ Գալստյանը միանշանակ է իր կարծիքի մեջ, որ Հայաստանի ու Արցախի շահերը պետք է դիտարկել մեկ ամբողջության մեջ թեզով եւ տարանջատ լուծել չի կարելի։ Հակառակ պնդողները սпасարկում են ճշնամական օրակարգը, ասում է падգամավորը։ Այս գաղափարն անիրատեսական են համարում օրվա բանակցողները, որոնք իզորու չեն Արցախի անունից կամ ուժեղի դիրքերից բանակցել։ Հնարավոր է ցանկության դեպքում, պնդում է Դավիթ Գալստյանը։ Բոլորս հասկանում ենք, Արցախը դա արցախցիների խնդիրը չէ չէ, դա համահայկական խնդիր է, որը երբ որ տարանջատվեց, ապա կասկածի տակ է դրվելու Հայաստանը։ Տեսնում ենք Ադրբեջանի առավելապաշտ քաղաքականությունը։ Իսկ մեր կողմից դրան ի պատասխան պարտվողական կեցված։ Սա ոչ adekvat քաղաքականություն է, որի հիմնական միտքն այն է, որ Հայաստանը եւ Ղարաբաղը նույն ճակատագիրն ունեն, ասում է Սուրենյանցը։ Իսկ ինչպես է քաղաքագետն ինքը տեսնում լուծումը, որն է adekvat մոտեցումը եւ ինչանի Արցախը ստեղծված իրավիճակում։ Միակ լուծումը, որ ես տեսնում եմ, Ստեփանակերտի իշխանության շատ ակտիվ բազմաշերտ աշխատանքն է Մոսկվայի հետ, Բաքվի հետ, ինչպես նաև միջազգային այլ գործընկերների։ Միայն այդ ճանապարհով է հնարավոր վերականգնել սուբյեկտությունը։ Մեր քաղաքական էլիտան չի գիտակցել եւ կորցրել են գուցե նպաստավոր բա ինչ որ լուծումների հասնելու տեսանկյունից։ Բայց հիմա էլ համանախագահությունը ճիշտ է չի գործում, բայց դրա բոլոր առանձին դերակատարները նշում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծված չէ Սա նշանակում է, որ առնվազն Բաքվի եւ Ստեփանակերտի տիրույթում քննարկելու խնդիր կա։ Հետևաբար պետք է այդ խնդրին փորձել հասնել Քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լի իրավ հիմունքներով եւ միջազգային բարձր ձևաչափով չի ընդգրկվել բանակցություններում, Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորված է ներկայացնելու եւ պաշտպանելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շահերը միջազգային հարթակներում, ասում է Ազատ հայրենիք ԽՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը եւ հետո ասում ենք մենք պատրաստ ենք Ադրբեջանի հետ բանակցությունը վայել հակամարտության կարգավորման շուրջ միայն այդ դեպքում, եթե բանակցային դարժեք ձևաչափի վերականգնվի, որտեղ Արցախի հանրապետությունը ճանաչված է որպես լիիրավ կողմ եւ հակամարտության եւ բանակցող, եթե ոչ թե մենք ենք առաջարկում այդ օրակարգը, այլ առաջարկած հնչեցած թեզին վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը Արցախի անկախության հարցում Հայաստանը չունի դաշնակիցներ, ասում է Սուրենյանցը։ Ներկա աշխարհակաղակական իրավիճակում կամ պետք է Մոսկվայի հետ հասնել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի լուսման արկախմանը, կամ պետք է գնալ միջազգային նորմերով Ղարաբաղի ինչ որ սուբյեկտության ֆիքսման։ Երրորդ տարբերակ քաղաքագետը չի տեսնում։ Արցախի անկախությունն այլ ընտրանք ունենալ չի կարող։ Արցախ Ադրբեջանի կազմում մահ է Արցախի համար եւ նրա արագ հայաթափման ուղի տարբեր շրջանակների թեզերին ու վերլուծություններին արձագանքում են Արցախից։ Այսօր տեսնում ենք աշխարհում ինչպես են պետությունները անկախանում, Դա ազգերի ինքնորոշման սկզբունքն է, որը որ Արցախը լիարժեք իրացրել է 91 թվականին հանրակրվեի միջոցով եւ դուրս է եկել խորհրդային միության կազմից։ Այսօրվա Ադրբեջանը խորհրդային Ադրբեջանի հետնորդ չէ եւ խորհրդային Ադրբեջանի կազմում երբևիցե Արցախը, Լեռնային Ղարաբաղը չի եղել։ Եվ սա շատ པարզ ճշմարտություն է, որոնք այսօրվա բանակցողները ուղղակի ուղակի ի վիճակի չեն կամ կարող չեն այս հարցը բարձրացնել, քանի որ նրանք հանդես են գալիս պարտվողական դիրքերից։ Արցախում հայության լինել չլինելու հարցն է վճռվում, ասում է Դավիթ Գալստյանը, եւ որևէ մեկն իրավունք չունի նման խնդրի առաջ կանգնեցնելու հայությանը։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։